Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Բոլորս գիտենք նռանյութի օգտակարության մասին։ Ասում են, առհասարակ նուռը վիտամինների պահեստ է, որն անհրաժեշտ է անձին տոնուսը եւ առողջությունը պահպանելու համար։ Սննդաբաններն օրինակ խորհուրդ են տալիս նռանյութ խմել առնվազն շաբաթը 2 անգամ, իսկ նռանյութի մշակմամբ Արցախում շատերն են զբաղվում, որոնցից մեկն էլ Գայանե Հովսեփյանն է, եւ սա միակ զբաղմունք չէ երիտասարդ գործարարի։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Դուք Facebook-յան հարթակում ունեք հատուկ էջ, տեղական գյուղ մթերք անվամբ։ Երբ եք բացել այդ էջը։ Ամեն ինչ սկսվեց 2019 թվականին, երբ կրկին անգամ հայրս պետք է կանգնել են խնդրի առաջ, որ արտադրանքը դժվար է սպառել։ Այո։ Ու այս անգամ ես որոշեցինք դրանով զբաղվել եւ արտադրանքը տեղափոխել on-line հարթակ ու փորձել այդպես վաճառել։ Գանե, ձեր արտադրանքի մասին է խոսքը։ Այո, մեր սեփական արտադրանքի մասին է խոսքը։ Ինչ արտադրանք ունեք։ Այն ժամանակ իսկ բտրվեց նռով եւ մեր տեղական սոխով։ Որտեղ են տեղակայված ձեր այգիները այս պահին Ասկերանի շրջանում տարբեր տեղեր, որտեղ <laughs> պատերազմից հետո հնարավոր էր գտնել հողատարած, իսկ մինչ պատերազմ Ուխտասարի համայնքում։ Պատերազմից հետո բնականաբար շատ բան փոխվեց բոլորիս կյանքում, նաև տնտեսվարողների կյանքում, եւ ինչ փոխվեց ձեր կյանքում եւ ձեր արտադրանքի մեջ։ Ա, Իրականում մենք մեր արտադրանքը նույն ձև սկսեցինք վերականգնել, ինչ տեսականիներ արտադրում էինք, սկսեցինք նորից պատերազմից հետո արտադրել, բայց արդեն ավելի ուշ։ Ընդհանրապես 22 թվականն էր, որ մենք այսպես ասած մեր առաջին վերք պատերազմից հետո վերցրեցինք ու վաճառեցինք։ Այդտեղ մտնում է սեզոնային բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, նուր եւ այս տարի կունենանք ստող։ Այո, նշեցիք, որ փոքրինչ դժվարությունների առաջ էի կանգնում եւ այդ իսկ պատճառով որոշեցիք on-line հարթակ տեղափոխվել։ Ինչ փոխվեց on-line հարթակ տեղափոխվելուց հետո նախ ասեմ, որ սպառողը հնարավորություն ունեցավ հենց արտադրողից հենց վաճառքի առաջնային գնով ձեռք բերել ապրանքը առանց հավելավճարների դա դե ամենամեծ դրական կողմն է սպառողների համար եւ երկրորդ մեր տեսականին որպես տեղական արտադրող մեր հանրության մեջ ավելի մեծ շրջանակով ճանաչվեց ու մարդիկ արդեն ավելին են ցեղականը նախընտրում հենց իմանալով որ կա նման արտադրող ու շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ է որակական ապահովում, քան դրսից բերած մեր արտադրանքները։ Փաստորեն այն ինչի սպասում էիք, արդարացան ձեր սպասումները։ Իրականում պատերազմը ավելի շատ մեծ խանգարում ունեցա, որովհետև բացի on-line հարթակ տեղափոխելուց ես նաև պլանավորել էի, որ ինքը միշտ պետք է լինի առաքումներով, բայց առաքումները մինչև սեպտեմբերի 26 2020 թիվ եղավ, դրանից հետո մենք առաքումներ չարեցինք։ Առաքումներով գյուղ մթերք գնելը դա մեր ժողովրդի համար wow էֆեկտ ուներ, որովհետև մինչև հիմա մեր հաջախորդները այդ մասին հիշեցնում են, ինչքան լավ էր, որ կար առաքում ու մենք պատվիրում էինք մեր ուստած ապրանքն ու ապրանքատեսականին ու քանակը եւ տուն առաքում էր լինում։ Գանե, իսկ վաճառքը միայն այստեղ է իրականացվում, տեղում, թե նաեւ Հայաստանում դե, ինչ վերաբերվում է նրան, դա մետաքանակ է լինում, բավականին մեծ քանակի մասին է խոսքը գնում։ Հիմնականում մեծ գնորդները Հայաստանից են լինում։ Այն միանվակ մետաքանակ գնորդները։ Իսկ նույն քանակությամբ վաճառվում է արդեն մանգացավ։ Իսկ նրան հյութը նրան հյութը դա այս տարի առաջին նախադեպն էր, որովհետև պլաները կային ինչ պատերազմ այդ ամենը անել, արտադրանքի տեսքով նույնիսկ արտահանել, բայց ամեն ինչ փոխվեց եւ հիմա առաջին անգամ մենք բնական հյութ արտադրեցինք առանց հավելումների, առանց եփելու ինքը ամբողջությամբ բնական հյութ է ու ինքը բավականին լի մեծ պահանջարկ ունի բայց դե սա այսպես ասած պիլոտային ծրագիր է այս տարվա համար հաջորդ տարի հիմա ավելի ավելի լայն մասշտաբ կիմանան նրան դի մասին եւ ավելի շատ պահանջարկ կլինի Այո, որովհետև բնական ռանդհյութը իմ կարծիքով նաև շատ նախընտրելի կլինի արտ երկրում։ Այս մասին մտածում եք։ Ամեն ինչ կախված է երկրի իրավիճակից, բայց այո, ես տուաները միշտ դրսի հետ եմ կապում, որպեսզի մեր տեղական արտադրանքը հենց դրսում ցուցադրվի, որպեսզի դրսից ավելի շատ իմանան, որ Արցախում ամեն ինչ ավելի բարձր մակարդակով է արվում, թեկուզ այդ միջազգային ստանդարտներից համապատասխան ու մի բան էլ ավելին է լինում, քան իրենք ունեն։ Գան է տեղական արտադրանք, հատկապես այս օրերին, որպես այդպեսին բավականին քիչ է տեղական արտադրանքը, թերևս շրջափակումը ավելին ցույց տվեց, հատկապես գյուղմթերքների տեսանկյունից, ինչն իհարկե ցավալի է։ Դուք կոնկրետ նշեցիք, որ 2023-ին եք նախատեսել սոխի արտադրությամբ զբաղվել։ Սա կապված է շրջափակման հետ, թե ոչ այդ արդեն ունեիք ծրագիր իրականում ցանկը կատարվում է սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, եւ մենք չենք էլ պատկերացնում, որ հետո պետքա լիներ այն ինչ կար։ Ուղղակի դա այդ գործը մեր մոտ շատ լավ է ստացվում ինչպես մտածած յոմ մտերքների գործերը դրա համար մենք ուղղակի արել ենք մեր ցանկը որպեսզի 23 թվականին արդեն բերքը լինի կապված չէ բլոկադայի հետ Գանը այս պայմանները ենթադրում են ավելի մեծականակ մասշտաբով գործնեություն ծավալելու։ Պլանները կան, բայց կախված է թե ինչպես է ուզում կստանա այս իրավիճակը։ Այո։ Բայց ես ինքս արդեն բավականին շատ պլաններ ունեմ կապված հենց գյուղմթերքի հետ երևի կիրակորցվի։ Քանի որ խոսեցինք պլաններից, մի քիչ փակագծեր բացենք եւ եթե ամեն ինչ լավ լինի, խոսենք նաև առաջիկա ծրագրերից։ Առաջին հերթին կլինի մեծ թերմոցային տնտեսություն, որը նույնպես պլանների մեջ է, ինչ բլոկադա, այսինքն սպասում ենք ֆինանսավորման, որպեսզի արդեն կառուցենք ջերմոցը, դա չեղավ այս մեկնես կլինի եւ իհարկե անասնապահության եւ թռչնավոճության մեջ էլ կան պլաններ։ Իսկ պետական ծրագրերից օգտվում եք Այո, միանշանակ, որովհետև մանավանդ պատերազմից հետո մի քիչ դժվար է էլի սեփական միջոցներ գտնել եւ այդքան ներդրումներ անել, որովհետեւ այն ինչի մասին խոսում եմ, դե, դրանք բավականին մեծ ներդրումներ են պահանջում։ Անը իսկ այդ գործնեությամբ ընտանիքով եք զբաղվում, հա, ես որքանով հասկացա։ Իրականում ամբողջ այդ տեխնիկական մասը, այսպես ասած, բախում է իմ հայրը, այդ իր հիմնական գործին արդեն բավականին երկար տարիներ ես կոնկրետ զբաղվում եմ on-line վաճառքով, այսինքն վաճառքներն եմ կազմակերպում այդ մի դժվար գործը ես եմ անում։ Դեռ մայրս էլ է բնականաբար զբաղվում, հաճախորդները իրենից են վերցնում արտադրանքը, բայց ընտանեկան բիզնես Իսկ ասենք հետագայում կոնկրետ մասնագիտացված խանութ բացելու իրականում խանութի մասին չեմ մտածել, որովհետև դա ուղակի կբարձրացնի արտադրանքի գինը, իսկ ես ուզում եմ որպեսզի մեր սպառողը իմանա, թե ինչ գնով ինքը կարող է, ինչ հասանելի գնով ինքը կարող է ձեռք բերել որակյալ տեղական արտադրանք չգիտեմ ես չեմ մտածում խանութի մասին իմ նպատակը ավելի հասանելի գնով մեր արտադրանքը սպառողին հասցնելն է Բարի Գանե ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալ ենք տեղական արտադրանքը խթանելու համար եւ հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի եւ մեր տնտեսվարողները ավելի կխորանան գյուղատնտեսության մեջ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերի համար։ Միանշանակ այսպես կլինի, եթե մեր երկրի վիճակը ավելի լավ լինի։ Իսկ թվում է բոլորն էլ կուզենան, որպեսզի եւ տեղական արտադրությամբ զբաղվեն եւ տեղական արտադրությամբ դինենք մենք միշտ զինված, որովհետեւ պարենային անվտանգությունը ինչպես այս օրերին, այնպես էլ միշտ ինքը երկրի համար մեկ անվտանգային գոտիներից է, որ պետք է միշտ ապահովված լինի։ 2023 թվականին Գանը նախատեսում է զբաղվել սոխի մշակմամբ եւ ոչ միայն սա երիտասարդ գործարարի ծրագրերի մի մասն է խաղաղության դեպքում ամեն ինչ կհաջողի այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար